book two เก้าสิบสามเดวเดตอีทรีอนุประโยคใช้เชื่อม zavisne rečenice sa da li ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ ne znam ด d ลิเม e อนวอลีฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Ne znam da li će se on vratiti. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ Ne znam da li će me nazvati. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ da li on mene ipak voli เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ da li će se on ipak vratiti เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ da li će me on ipak nazvati ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Pitam se da li on misli na mene. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Pitam se da li on ima drugu. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Pitam se da li on laže. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า misli li on ipak na mene เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า ima li on ipak neku drugu เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ kaže li on ipak istinu ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆ หรือไม่ sumnjam da li me on stvarno voli. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Sumnjam da li će mi pisati. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Sumnjam da li će me oženiti. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม da li on mene stvarno voli เขาจะเขียนมาหาฉันไหม da li će mi ipak pisati เขาจะแต่งงานกับฉันไหม da li će me ipak oženiti